50 languages. 72 बहत्तर ต้อง कुछ करना ต้อง लाजमी करना ดิฉันต้องส่งจดหมาย मुझे खत भेजना है ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรม मुझे होटल का बिल अदा करना है คุณต้องตื่นแต่เช้า तुम्हें सुबह सवेरे उठना है คุณต้องทำงานมาก तुम्हें बहुत काम करना है คุณต้องตรงเวลา तुम्हें वक्त पर आना है เขาต้องเติมน้ำมันอุे प เปต र รลบรนาเฮเขาต้องซ่อมรถอุซेกาดีม म र म ม म त करना है เขาต้องล้างรถอุे ग กาดีทูนาเฮเธอต้องซื้อของอ उसे ख र า द ा र ी करनी เฮเธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ ุ स े फ्लैट की सफाई क र न น है เธอต้องซักเสื้อผ้าอุे कपड़े धोने हैं เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ ह म มंฟอร์เรนส ल ูลจานาเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ ह ฟอร์เรน क ाมเปจานาเैเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना है तुम लोगों को बस का इंतजार करना है तुम लोगों को ट्रेन का इंतजार करना है तुम लोगों को टैक्सी का इंतजार करना है